alaikum barkamu da warhaka mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani cigaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin mai suna wata kusa mun tsaya inda munuba ta je goggo ta tarar da ɗan uwanta a da fatima da anti zuwaira suna taya goggo aiki wato suna mata aikin yaron ɗaki ita ma ta sa hannu ta taya su har suka gama ta kuma ga ƴaƴan su sasanta ni ma da aidu ta bayyana cewa sai ku biyo mu domin duk ci gaban karatun. Yaran ta raba musu biskit amma bata ba su cin ba don kada su je ce sai sati Goggo ta fassara hakan da wata manufa za ta iya cewa an ba ta abu ba ta ci ba sai kai na da take ta ba ta dafa ruwan wanka ya ce yaran kanana ne duk ta yi musu wanka ta je ta amsa kayan su ta sa musu matan guda biyu sai musu kwalliyar fuska suka dinga murna an sa musu jambaki da abin ido ita ma wankan ta yi ta shirya cikin wata doguwar riga dogaye mai tsukakken hannu kalar ta da falaka jalabijar a kanta zuwa ta sai zahirin kanta ya fito ita kanta ta duba kanta a mulki ta yi mamakin irin kan da ta yi ta kama hannun yara suka koma kasan gogo ta tambayi da Fatima ce. ko akwai wani aiki da za a yi yanzu Fatima tace wannan aiki da za a yi a dukkan gama wannan uban aiki da kika sa tun da kika tashi kike tawa idan ma akwai wani aiki za mu abu mu kawai ki bata kwalliyar ki wani na dawo wajen ki duka duka ma ki tashi ki ji ki shirya masa abin da za ki tarbe ki don yanzu muka yi waya ya ce yana nan a hanya ko wasu ki to tsaye bai ta ba duk da zai ya turo masa tax a wayarta cewa yana hanya wani ki tanadar masa tana ganin tax din yadda kai kawai ta yi cikin jin nauyin kalmar da yi kawai sai ta ba amsa Allah kawo ka lafiya ta amsa wa addu'a duma. ni babu abin da zan shirya masa wanda za a yi a nan an ya wadatar ko Fatima tace to ko da an boko sai kika san abin da za a yi a tarbe sa a matsayin sa na aure. ko ki faɗa abin da za a yi in ya so sai Isa ya je ya siyo kayan girkin a kasuwa a adda ni kan da kunya abin da kuka yi niyya ko tuwo kuka yi ai zai da adda Fatima tace tun da kin ambaci tuwo to a yi amma na shinkafa bari na haɗo komai sai ki mana miya tunda kina da so sai a sa sanki mu kuma a nan sai ni tuwon ba mu takura ki ba ko take haba adda ko da duka kika ce in yi sai ba zan takura ba adda kike wani wannan kwalliyar ce ba na so ka ɓaci gani na bai jira gani ba shi yasa kika ga ina kafa kafa da duk wani abu da ke bata miki kwalliya ni ba ta mai miki kana son kunya kalamu addafa din gogo take sai kan ba su da girma wannan su ma ba ki jin nauyin faɗin abin da zaki sa su ji kunya wannan dai su kai ki ce yanzu sai a kama girma addafa ce gogo in ban yi raha da dan nena na ba ki shawara ta garba da wazin ne ke kam har yanzu mu yi wa kanwa ce ba ruwana da wani sabukata na ma ki ce ki da ni kamar yanda ni jira ne ki raha haka kun sani duk nuna ina raha da shi kuma hakan bai sa su gina ba ta ƙara magana tana kallon mu ne ba a duk Fatima ta sa aka nemo mata isa ta ba ta sakon da zai yi mata har da nama? ta ya siyo zai rasu girkin amarya isa ya je ya komai ya kawo adda ta damka a hannun ba, ita kuma ta yi don domin aikin da aka baka cikin irin iren miyar da inna Amina ta koya musu a gwanjo irin ta ta zauna ta sai ne miyar alayyahu da gida wanda ta ma sannan ta sa kori mai daɗin kamshi kuma ta yi amfani da maji kusan kala goma duk cikin irin soyayya kayan girkin ta da inna Amina ta taho mata da su ne nan da nan ruwan ya ɗauki kamshi an sai da ita ya leko sasan naka tana tsokanar ta amaryar yaya har yanzu niyyar nan bata kammalu bane kamshi ya cika gida ya wuce ya fita har waje ya cika unguwa kowa ne yansa ya tsinke shi yana wahar zubowa yayi saboda kosawa ya jama'a unguwan nan ma sun san an kawo amaryar da ta iya girki wannan kamshi haka Allah kuwa sai ya fara su munni ta kalkale da dariya tace kai isa dan Allah ka bar zuga ni kada ka tsaya na ya tafi wannan irin washi haka na gama komai dama yanzu zan tsauta kunya in kai wa Abba Fatima ta gama tuwon ni? Yake na shigo yanzu na iska ta gama Abba Zuwaira tana tsaya da suna kwacewa a food flask din abinci ta ɗauki kawo musu kuna yi musu sanne da aiki kuma ma sun yi mata a da Fatima sai ta yi mata korafin kamsu ya cika gida duk sun kosa a kawo miya su ci a da Fatima ta ce mun ta kawo gurin a zuba mata ita da mijinta duk wanda ya ci wannan sai ya yaba daɗin miyar muni ba hatta zuwa ta ba mu ba a wajen iya girki har adda Fatima na cewa lalle kwanan ne zan ga kanina da tumbin ciki dan yin girki mai daɗi suke sa miji ki saki jiki su ta abincin matarsa har a da yayi kulbul da dogogo duk tana jin su da ta ce musu ƙofan ba duk da yake ita ma a ranta ta ba daɗin niyyar da ban ta yi sai dai ba za ta yaba mata ba sai dai ba ta gane ni yabawar ta ta ba don ba ta ji daɗi wajen ƙarfe biyu sauran rana rana ne su faɗa ɗakin gogo yana gaya musu ga mujirin yana dawo ɗan wani duk suka ɗau murna ga ango ga ango ya dawo ɗan suka talle ƙofar gida suna murna da oyoyo kawo gogo ta dubi ta tace ina kake neman ka aje masa jaka ka kawo ka dakin ka mana ita ta kan da wuce da ita ta san ne ba ita kam tana zaune tamkar mutum ne ta kasa motsi in ban da faduwar gaba da ta dinga ji tunda isa ya shigo ya ce mu mujibin ya dawo sai ta yi mata sanin da bata san dalilin hakan ba sai sallama ya shigo dakin yana rike da hannun yaran da suka je taransa darasa na ya gode da gogo ya mata ya gajiya da hidima sannan zo da yayyansa duka kan ba, da tsaka iya yi masa sanye da zuwa sai a lokacin ne ta iya haɗa ido da shi tana sanye da shirt mai dogon hannu da wando ya yi sosai rashin ta na fulanin gombe ya sa gyara ya kwanta duk a fatar kansa tamkar ya yi masa shamfu ya yi kusan mintuna goma yana hira da yayyansa ta da su ga zai hidimar taro sun tabbatar masa komai lafiya ba su san ya riga ya sami labarin abinda da mahaifiyarsa ta yi ba kasancewar dukkan su ba mai iya da magana a gaban goggo Ya sa ma babu wanda zai dangancin sai da masa an yi hatsaniya an yi hatsaniya cikin ƴaƴanta in dai a gabanta ne gara a bayan idanta za su iya tattauna magana su jajanta wa junan suna ta suna takaicin waɗannan halayya ta su su ke nunawa a bayyane ga dukkan wanda ba ta ƙauna ita san babu ruwanta mazubin min ke kan da ya su yake adda bari in shiga in ɗan huta kafin da aka amma bayan ta da su ba adda ta ce. ana hita asa za mu tafi an gama taro da za mu tsaya yi kuma ko ma mu koma mun bar yara to shi kenan a tunku da ku zan zo in ganku ku duba gobe ku gwamnati huta sai na fito ta bi da kallo kawai tana da kai har ya fito a ɗakin ko kwakwaron motsi ne ni ba ta kasa yi sai su zo mu je har ya ka san kusan mintuna uku ka ta ba lalle ta yi alamun din kayan mijinta da faɗi mace ta bibe ta kace ce sai kan fadan aji irin na na amare ba ki kuma su ba mijinta abinci kuma da ba mu yi boko ba ai ba za mu yi wannan ƙauyen cin yaki ba balle ce yar boko ta su ta ba na sa na yi wa wasa da ni ita dai sai mu bacci take yi amma ta kasa tashi Ina tsoron kada gaggo ta ce ta yi rashin kunya asara gaggon kai yi mata magana tunda ta lura nauyin da take ji sannan ba za su ci ne tamkar wata munafuka ta shiga bangaren ta tana shiga ta gaba ta gansu ba ita ji alamun sa a bayi dan ga saukar ruwa nan tabbacin yana ciki yana wanka kenan sai muka kujera ta zauna a garare tamkar za a ce cin ta arce wata wanka kan sanye ta daga jawan kai tawul babba in rufe kansa ina goge jikinsa da shi ina fitowa sai kun ga ya saka kullabiya mai gajeren hannu sannan na fito tana gaishe shi sai mamaci yana amsawa ta kara da cewa ta mun gaisa ko da yake ba ya ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa ta zauna kan kujera suna fuskantar Ya yake kawo mai manki in shafa ta yi hanzari ta ɗakin ta ta ɗauko masa ɗaya daga cikin mayukan da aka zubo mata a kwaɗo ya ruwan sanyi ta kan ne da ka gida na suna dafa maka yake kada ki damu ki. na riga na saba da wanka da ruwan sanyi duk wanda ya makarantar kwana ai ya saba ko ga shi da ruwan sanyi a makaranta ba kace ina yi tun ban saba ba ina yawan yin mara har na saba mai mana dole yi tana gama saka man ta shiga ya sa kaya yadi ne ya sa amma ɗinkin karamar riga ce ta yi kyau sosai idan na sai kallon ka take yi shi da kowane irin kaya ya sa ko sun yi masa kyau tamkar jikin mutum haka kaya suke masa kyau ta dube su ta ce ya abin suka zo ka ce da ka shirya ta nuna masa kayan abincin da ta shirya a kan teburin kasar ɗakinta ya ce ka ko ta ƙasa sai musu koban da ke ta gefe da kai ce mun ka idan cikin ɗazu na ƙunshi da farko da kayan abincin da suka ta tuka da ke tsakiyar ɗaki ta nika masa ruwa a roba ne hannunsa ita ma ta zauna tana fuskantar juna abincin na tsakiyar su ta zuba masa a plate ta soma ci sannan ya ce yanzu ba ki ta wani ci ba ko kuma ta ci ta girki da kai ta yi murmushi ya ce daga yau ki sani tare za mu dinga cin abinci ko mun zama ɗaya sai dai idan bana ga sai matsala su da zan kunna su gaskiya ba zan iya ba kai haƙuri yanzu da kai yake mun zo yi da sauran suna hira su kai gama su zuba masa ruwa ya wanke haɗi ta kwafa kayan da suke da su ta dawo suka koma kan kujera suka zauna da dube ta yake kirkin nan ya yi isa ce. waye ne take a da fatima ta ce iniya su suka kai tuwon yanzu da kai yake na ba kwarai jiya ki kai daɗi a fito ne jinsi kai mai nufi tutsin suna da koyi ne ne ya ku da ka saba cin abincin ɗan gari a gombe don nan ne muka iya yace wasu ba ku iya ba sai a cikin biyu suka iya sun iya na gargajiya a jiki mun sun koyi na zamani a gari gidan mama amina ko ba haka ba ce? eh haka ne na iya ba laifi haka suka yi hira mai baɗi suna ƙara fahimtar junansu abinda mu ji da lura muni da yarinya ce mai ladabi da biyayya ba su lura ba zai sha wahala wajen fahimtar da ita al'amuran da suka danganci zaman su na auratayya ba sai sallar la'asar ne ya taɓa musu hirar da suke yi mai daɗi mutum ya yi alwala ta fita masallaci ita ma muniba ta je ta yi alwala ta yi sallar la'asar mutum tare suka shigo da adda dama saboda za su tafi gidan mazajensu muniba ta ce kadda wallahi kamar kada ku tafi gidan zai yi sai ba da daɗi ko za su bar min yaran yanzu sai a dawo da su a dafa ɗuma ta ce a a a mun asiri waɗannan rigimammu ko ba za su bar ku sakat ba nan gaba sai zo su yi muku kwana biyu ta ce shi kenan adda Allah ya kai ni adda tare za ku tafi ta ce eh duk yanzu za mu tafi kuma ita ga mijin ta ne zuwa za su fita a mashin ɗinsa yi ba ta ga cikin ƙoyar ɗakin ta akwatin kayan safan da ta dosa ta ciro kayan safa ta zuba a leda biyu ta fito ta nika wa da fatima ta ce ta sa a kai mata su jije wannan ki ba adda zuwa ta kai wa su hindi adda fatima ta amsa tana cewa kar mu ni ba har da ɗauniya to an gode ta leƙa cikin ledar ta ce lalle ya kin burge ɗan mata akwai kallon murnar samun kayan kwalliya adda fatima ta yi wa mu ni ba nasiha sosai ita da Mujib akan zuwa lafiya tabbata yayin da suka yi har zuciyoyin su suka yi kuma domin Allah suka yi sai su ga zamantakewar auren su tare aminci da nagarta ta kara da cewa "Ku kara haƙuri kan haƙuri a zamantakewar ki da gogo ko ba ba ce a gidan mu sai ga kin san halin gogo ba sai an sake karanta miki ba idan Allah ya kuma ganin zama da ita dan kai yadda innar su take haƙuri da ita na kan da jibi sosai kada ki ce a gabanka nima suna son ta sosai kada kuma ki nuna masa rashin kulawa duk ba ta ɗauke shi ba ki al'amuran ki da mijinki sosai kuma ki bi ta sau da kafa sai ku zauna lafiya kai ma ka kiyaye ka da riga ka san irin matsayar da aka yi auren ku ka san a wacce turba gobe kake ki so ki lallaba ta don a sami zaman lafiya Allah ya saka fitina ya haɗa kawunan ku mu zo mu sa suna kafin shekara ta zagaye dukkan su sun jin kunya suka yi ita kan mani ba ma ƙara sunan da kanta kan ƙasa. ba mata sun addafa da ma akwai yelaya da fakkanci ita babu ruwanta har kannanta idan an haɗu da wasa da dariya ake rabuwa dukkan su suka fito zuwa ɗakin gogo suka iska har mijin zuwa ya yazo tana haramar su ta su tafi gogo ta ce daga shiga sallama shine suka je suka kanta ke ɗakin sarka kuma wata irin yare kwabo ce take kai gogon mu ita mu ne ba sarka ta bace kan wata ce babu wata kunya haka kanin mu ta nuna gogon abin da mu ne ba ta bayar su kawai yaran su sannan ta nika wa zuwa ta yi mata bayani zuwa ta ji zuwa ne ba ta yi mata godiya gaba ɗaya suka fice don tafiya zuwa ta hau masu tsin mijinta suka tafi suka kuma a Fatima mu ji ya rike mata da karkanta da raka ta bakin hanya ya samar mata mai masu suka tsada ya ba su kuɗi suka hau suka tafi sai da mu ya yi sallar magariba da tsayayen isha a masallaci sai ya dawo gida duk rayuwar mu ni ban haya ya ga mata inda ya tsaya amma sai ya zuwa ko sai dawo gida inda tana kan ta ita kadai akan sallah ya same ta ta idan da ta tana ta lazimi sai ya nemi dukkan gado ya har ta idan da lazimi ta saka addu'a sannan ta dije ko ta sallin ta dawo ta da har zan tsaya tsira sai ga ya ga na ce kadai shi ya sa na dawo in ta tsira Ya ce kai ta yanzu ne za ci ko gobe ta ce kada a yi tunda akwai sauran abinci a kusa da yawa mutum Ali ban saka san abinci mai nauyi da daddare ba. Ko ban duba da cin abinci ba. Idan zan kwanta, zan sha ruwan ti take. Ni ma shi nake sa. Idan zan kwanta, Dama ma na zuba ruwan zafi a flask. Na kayan ti kuma dara da suga da ganyen ti da biskit. Ina amina ta zo min da su yake. Ai aiki ɗan zakan ina amina ce. Na san ma za ta so a ce a gombe suka zauna. Ba da ta, ba kulawar. Ko ta fi haka, kamar mu ta ce. Ai ina amina ta yi zarra a kan san ɗan ɗan uwa da ta tawa. hawa jini gaskiya samun irin ta su an tona tana iya bakin kokarin ta ganin ta yi zumunci da kowa kuma da farka da hannunta fata gajiya wurin yin alkhairi ko hidima da ɗan uwa hatta makotanta na gombe masu karamin ƙarfi tana kokarin taimaka musu shi yasa take samun yabo sosai Mu da na kai yake shi yasa tana burge ni sosai babu ruwanta idan ta zo garin nan kowa na ta ne sai ku yi kokari ku yi koyon halayyarta ta ce insha Allah za mu kwatanta sun kai kusan sha ɗaya na dare suna hira har sai da ya lura ta so doka hamma sannan ya tsayar da ta shi ta hanyar yi mata umarni ta je ta kwanta bayan ta nutse sai shi ma ya ce bacci ne ke ji ki je ki kwanta ya yi mata umarni da su yi alwala su gabatar da nasila tare da yin addu'o'i don Allah ya sanya albarka a auren su kuma ya kada fitina wata yi shiri ba ta je kai alwala suka yi sallah tare da addu'o'in da aka umarci ma'aurata su yi a daren farko farkon auren su zaman kwana biyu da mijin yayi a duku tare da amaryarsa Muniza ya haifar musu da shakuwa da juna sosai a dalilin sun an samu fahimtar halayyar juna kuma ga dukkan alamu wannan da suke wa juna ta zuni da taka. ta so marikidewa zuwa soyayya wanda su kansu ba su san ta soyayya ta fara ratsa zukatan su ba su da sun san idan suna tare ba sa san tsayayi nisa da tsaya tunda su san miji idan yana tare da muniran suna hira to yanzu san ba baya son ya leka komai da kofar gida ne balle ya leka da gida ita ma haka abin yake ta bangaren ta ko aiki za ta yi a cikin ta fi son yana kusa da ita saboda lura da kai mijinta da ni wajen iya soyayya da soyayyar mace sai hakan ke mata daɗi kuma hakan na burge da safar ranar da mujib ya kwana uku a gari misalin sha ɗaya na safe suna zaune a falon su suna kallon wani kasan ɗin a su kabiru gombe sai munidi ya ce ko zan koma gombe muna da test a jini su zo kira ni su shiga ni sai saurin tana kallon sa a raunane ta ce shi kuma wallahi ba na san da kira ka yi ta ce sai kuma ba na so in ga tayi nisa da ni ba shi hawaye ya fara zuba daga idanunta saboda hawayen da ya ga idanunta ya so dawa ne yace ya haƙuri ba na ji ko kawai zai in dawo ko ba lallai sai ba duk lokacin da karatu ya kaje ta ne ta ci gani ko da wuni ne ko kwana ɗaya zan zo inganci sanan gaba da kanta sai kuma sai lallashin ta yake yi ta dago ido ta dube ta ce shi ne wace zan koma makaranta yake shi ne abin da nake tunani ina taran sa za a yi miki dan ba zan yi miki ta gaba da makarantar kwana da aure a ki ba ta ce kuma ta dan watanni je SCE kai hakuri ka bani idan za mu jarabawa in ya sai aka san ina sai ka canza mini makaranta nake za mu shawara a duniya tunda hutun ku ya kare ba washe gari da zai tafi sun sata take masa kuka duk sai hankalin ya tashi ya rasa yake zai yi da ita tunda ya yi lallashi ya lallashi abin ya gagara sai ya ce shi ya mutu ce sai ki tafi ga gobe za ki biyu kamar da ka faɗa ni ba zan bi ka ba yake ce ba da ayi shiru tana goge idanun ta yake ya haƙuri su kwantar da hankalinsu in ba haka ba sai ki sami ma hankali na ina tsaya gari ɗaya? ko kina son in kasa tabuka a dan arziki a makaranta har in faɗi wajen da zamu yi kace na ji ko Allah ya kiyaye Allah ya ta. da kanta ta zama yi masa shirin kansa a yana masa siya tare da ba ta labarin irin siyar da zai sa a gurin Yusuf idan ya koma a dalilin su da Yusuf din kwana ɗaya zai yi ko biyu sai ga shi ya yi kwana hagu hudu kuma ba dan ya kira shi ya gaya masa za su yi ba da ba zai koma ba shine tun waya ya fara yi masa tsiya wai tunda amarya ta rike shi tana nan zuwa masa da tsarin kayan sawa inda kala ya ɗebo shine shi kuma mujibin ya ce masa in ka so ka ɗebo duka ne mara kunyan yaro ka kai ta dariya a waya da zai tafi rako shi iya bakin ƙofar sasanta ya yi ya yi taraka shi gurin gogo ta ce ba za ta iya ba amma tana da ɗaya tana kallon sa har sallama da gogo ya su kai tafi kawai da ji saukan hawaye masu dini a kuncinta ta jiya ta koma ɗaki ta haye kan gado ta janyo barko ta shige ciki ta dunkuni tana aikin zub da hawaye a dalilin cewar mijinta da za ta yi sai wasu kwanu gogo ta ce muni ba ta dinga yin zurfin rana ita gogo ta ke yi musu tuwon dare kasancewar gogo ta ci kan tuwo da daddare shi ma muni ba ba ta bari ta yi ita kadai zuwa take yi da taya ta har su gama ranar juma'a da yamma ne muni bana sa san gokko tana taya ta aikin tuwon dare bayan ta gama ta tace mata kullun kofan sayarwa da take yi a gaskiya ayyukan da gwaggon ke leda mata suna son su yi mata yawa kusan ayyukan gidan nan sab ita take yin shi tun safe idan ta tashi ta zo da gogo ba ta taya ta su haɗa abin karyawa idan ma gogon na hidima da safe sai ita ce ke hada abin karin safe sannan ta gyara gogon aiki ta fara ɗakin zuwa tsakar gida ita ce ke yin wanke wanke sannan a gurguje take zuwa ta yi mata abincin rana wani lokacin ma yaran ɗakin nata ba ta samun yinsa sai ta ɗora girkin rana ya ta gama girkin ne take samun ta yi wanka don ba ta samun sukunin hutawa shi yasa ba ta yi wani cin kamaici ba duk ta ce cikin ɗan kwanakin da mijinta ya tafi ba ta gwagwata ta ce yau na lura tun da mijin ta yi waya zai zo. sai rawar jiki da mura kike yi ba in yanzu kuma ban mamaki akan san tsanani sai abun kuma muku tsayarsu ta maza sannan ne kuke shiga taitayin ku ku zama abin tausayi gwagwan ta numfasa bayan ta gama gano yanayin tsoro da yake da zuciyar mu ne ba har ta bayyana ƙarara a fuskarta ta ta kara da cewa ina to kwanan nan za ki koma makaranta ni ba ta gaba kai ta ce eh kuma mun kusa koma ta ce kuma sai ki ci gaba ni idan ya banka miki ciki kin san dai ba za su bar a makaranta ba tunda naga an ce ka'idar makarantar kwana ba a yarda a gama ce da ciki ba Koda tana da miji hukuncin ta kora ne kinga idan koyon ki za su yi shi kenan kuma a kawo karatun ki kuma mara ki kama kanki shi namiji babu ruwansa idan ya san biyan sa, ya kuma ya saura ya cuta yana nasa karatun sai ki rasa naki kin ga wa gari yawa in ba ke ba nan gaba yana iya aure yar boko yar uwarsa musamman da ya san kalau tsoron abin da gwagwa ta faɗa ya shige ta. Hakika, don san gwagwa haƙƙun mutum ta biyo wa san ran mujibi sai za ta wayi gari ta ganta cikin damuwa kuma tabbas haka na faruwa to karatun ta zai salwanta kenan ita kam duk abin da zai sa ta rasa karatun ta ba ta san sa tana son ta yi ilimi sosai inda shi ne burin mahaifinta ita ma shi ne burin ta saboda haka dole ta ɗauki matakin gaggawa don hana faruwar wata muskila daga gare ta abubuwan ta ƙare daga yi mata wannan hudubar da bata kamata ba ita dai tana sauraron ta ba ta ce ba illa dai tana gida kai tabbacin zanto yana shiga kwalwarta kuma yayi tasiri ita ko gogon ta gano haka kuma wannan shine tokonta na farko da za ta fara tsanawa ba wasu kuma za su iya biyo baya da za su rasa kiyayyar muniba a zuciyar Ba dama ta gaya wa iyayen ba, da jagororin haɗa wannan aure kowa ya fito da ita ta miyarsa da kitwan ba kai miyar ma bai sha ba sai suka fano kawai gari wannan haduba bata hana ba yin wanka ta kwalliya cikin kananan kaya saboda mijin ya gaya mata ya ta san ga ta sa kananan kaya sai kuma Allah ya sa tana da su da jikin ta ya taso ma ina amina musamman ta shiga da ita kasuwa ta saya mata saboda ta san mijin dan boko ne kuma dan gani ne dole ta tana masa gani sosai in kuma ba haka ba ta zai je kallata da ko yana so ko baya so saboda dare yayi bayan sallar isha'i shi yasa da iske ta a safan gogoba tana nasu safa tare da a gurin gogo suna jira da tutto tsarabar da ya zo musu da ita ya ba gogon duka suke ta ta cire wa muni da naka hakan ya wa gogo daɗi domin irin nuna fifikon da ɗan naka ya yi maka ko ɗiba abin da za ka ɗiba ta ce ya wuce ya nemi da nata kawo ciye-ciye ne da kayan masarufi hankalin mu duk duk ya riga ya tafi gurin matarsa don ya riga ya gaya mata a waya ga shi ya shigo cikin gida amma zai fara shiga gurin goggo sai ga shi ya sata fiye da minti talatin mugun na gasa da labarai har ni ban ta yi masa ya san ta mutu da san ganin ta ne ya samu don su ka bangaren su inda ya yi sallar isha'i a masallaci kafin ya shigo sai kawai ya mai da sakatar sa sai ya rufe Ina in ba lalura ba babu abin da zai sa shi fito da yake akwai wutar nefa shi yasa yana yin sallama daga muni dan duka kujera a zaune tana kallon kafin wa'azi sauri ta yi ta taso da murna da dokin ganin sa ta amsa kayan hannunsa bakin ta ya kasa rafuwa sai ta mai murna sanin da zuwa take yi ya amsa tare da cewa sai sanin wanka ta ce eh. ta cikin bari in biyo maka ya wuce cikin bayi ita kuma ta fita cikin don ɗebo maka ruwan wankan ko mai sauraro da dai mu ne ba nan da mijinta da alamun sun fara ƙulla soyayya a tsakaninsu na kuma gogar hannun ta kullo kai domin ba ta shawarar da ba zai amfani ta ba a dai cikin littafin nan mai suna wata kasa ni ma yamsa inda na ke cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.